Արուսյակ Պետրոսյանը 3 անչափահաս երեխայի մայր է, ապրում է շրջափակված Արցախում, ունի այսպես ասած պետական աշխատանք։ Բոլորի նման բախվում է շրջափակման բարդություններին։ Աշխատանքից հետո անհրաժեշտ է սնունդ հայթայթել, երեխաներին կերակրել, կրթել, զբաղվել ընտանիքով։ Թվում է 24 ժամյա օրը չի հերիքի այդ ամբողջը կազմակերպելու համար, բայց Արուսյակն ունի զբաղմունք, որի համար ժամանակ գտնում է միշտ։ Հելունագործությունն է, ձեռագործ աշխատանքը, որը մանկությունից եւ հանգստի կազմակերպման զարգացման ձև է իր համար եւ հոբբի, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո նաեւ նոր մասնագիտություն, որին նվիրվածությունն աճում է տարիների ընթացքում։ Շատ եմ սիրում իմ գործը, դրա համար ես կարողանում եմ համատեղել այդ ամենը, լինում են նաեւ անքուն գիշերներ, կարողանում եմ հասնել այդ արդյունքի։ Արդյունքն այն է, որ Արուսյակն արդեն 3 տարի վարում է փոքրիկ բիզնես, հոբին ընտանիքի անդամների, մասնավորապես ամուսնու աջակցությամբ վերածել է փոքրիկ բիզնեսի, որը նաև եկամուտ էր բերում ընտանիքին, բայց դա ոչ միայն շրջափակում ներդրումներ։ Պատերազմից հետո որոշեցի բացել Facebook-յան էջ եւ զբաղվել ձեռագործությամբ, սկսեցի պատվերներ գրանցել ու շատ մեծ հաջողություններ ունեցա սկզբնական շրջանում։ Սակայն ընթացքում այդ որոշ ժամանակագործելուց հետո Արցախայցյան բլոկադան պատճառ հանդիսացավ, որ հումքի ներկրման վերաբերյալ կարողացա այլևս հումք ներկրել ու անմիջական ազդեց գործնեության վրա։ Հարմարավետ գեղեցիկ իրեր ու դեկորներ սիրում են ձեռք բերել շատերը։ Արուսյակի աշխատանքները նրբաճաշակ հելունագործ ամբուղներ, տանման ռուկներ նկարներ պահելու համար, գզրոցներ ու օրորոցներ նորածնի խնամքի ու ֆոտոշարքի համար, պայուսակներ, զարդատուփեր։ Սա Արուսյակի կողմից ստեղծվող տեսականին է, որոնք սիրով ձեռք կբերեն գեղեցիկի երկրպագունները ինչպես Արցախում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս, բայց Արցախում ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես աշխարհի շատ այլ երկրներում, եւ Արուսյակը պայքարում է իր փոքրիկ բիզնեսը պահելու համար, ինչեւ լավագույն ժամանակները կան։ Չեմ կոտրվում եւ հերանեկարային պլաններ եմ գծում, որպեսզի կարողանամ այս ամենը հաղթահարելուց հետո զբաղ զբաղվել նույն գործնայությամբ ու շարունակել ավելի գեղեցիկ մտքերով ու պլաններով։ Երիտասարդ կինը համոզված է՝ շուտ ուշ այդ ժամանակները կգան։ Բիզնեսի զարգացման համար նաև հերանեկարային պլաններ կան։ Նպատակ ունի տեղում կազմակերպել դեկորատիվ թելերի արտադրանք, հատկապես շրջափակման պայմաններում հասկացել է, որ ըստ հնարավորին ճկուն պիտի աշխատի բիզնեսը, ապահովագրված լինելու համար համաշխարհային ցնցումներից։ Ուրեմն ես ինքս հելունագործան դիսանալով միշտ բախվում էի թելերի գնման այդ խնդրի հետ հարցրել այս ինչու այստեղ չկա նման հնարավորություն, որ ես Երևան քաղաքից չներգրեի այդ ամեն ինչը, ու դրա համար էլ այդ գաղափարը միտք առաջացավ, որ արդեն որոշակի հաջողություն հասնելուց հետո ես ինքս այդ սարքավորումը ձեռք բերեմ ու Ստեփանակերտ քաղաքում սկսեմ արտադրել տրիկոտաժի թելեր, որոնց պահանջարկը շատ-շատ մեծ է մեր քաղաքում։ Շրջափակումն Արցախում չի նվազեցրել պահանջարկն Արուսակի արտադրանքի նկատմամբ։ Ընթակառակը այն ավելացել է կապված դրսից սովորաբար ներկրվող նմանատիպ ապրանքների սղության հետ, բայց Արուսյակի բիզնես Մովսեսը այդ պահանջարկը բավարարել չի կարողանում, հումք չունի այլևս։ Երիտասարդ կինը երազանք ունի փոքրիկ արտադրամաս ու դրանից խանութ սրահ է ուզում ունենալ իր երկրում, որտեղ անվտանգության խնդիրն այլևս ոչ առաջնային, այլ արդեն լուծված ու մի կողմ դրված հարց կլինի։ Ուզում է արարել մարդկանց հասցնել իր գեղեցիկ գործերը, որոնցից յուրաքանչյուրի ստեղծման մեջ հոգի է դնում։ Թվում է անիրագործելի ոչինչ չի ուզում Արուսյակը։ Աշխարհի ցանկացած երկրում նման նախաձեռնությունները նույնիսկ խրախուսվում են։ Բայց Արցախը պարզվում է մեծ աշխարհի մաս չէ։ Այս հողում ապրողների երազանքների իրականացմանը մեկ պատերազմն է խոչընդոտում, մեկ երկրի ճանաչվածությունը, մեկ հետ պատերազմյա ճգնաժամը։ Արդեն ավելի քան 8 ամիս այստեղ ապրողների երազանքները բախվում են մեկ հատիկ բարի բլոկադա։ Բախվում, բայց չեն փշրվում, քանի որ սա ընդամենը թրծման ճանապարհն է եւ վերջնարդյունքն իրեն սпасեցնել չի տա։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։